بسم الله الرحمن الرحيم حميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم La revelación de este libro, el Corán, proviene de Allah, el poderoso, el omnisciente. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير Él perdona los pecados y acepta el arrepentimiento. Es severo en el castigo de quienes no se arrepienten y generoso concediendo favores. No hay ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorada excepto él. Y a él habrán de retornar para ser juzgados. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد Solo cuestionan las leyes de Allah quienes rechazan la verdad. No te dejes, pues, engañar por los bienes que consiguen a través de sus viajes. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب Con anterioridad a ellos, el pueblo del profeta Noé y otros posteriores que se aliaron en contra de la verdad, negaron también a sus profetas. todos tramaron acabar con sus respectivos mensajeros y discutían con argumentos falsos para refutar la verdad. Mas mi castigo se abatió sobre ellos, y qué severo fue. وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار Y del mismo modo que el castigo de tu Señor se cumplió sobre esos pueblos en esta vida, se cumplirá su palabra sobre quienes rechacen la verdad de que serán los habitantes del infierno. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Los ángeles que sostienen el trono de Allah y los que se hallan a su alrededor glorifican a su Señor con alabanzas creen en él y piden perdón por los creyentes diciendo Señor tú lo abarcas todo con tu misericordia y tu sabiduría perdona pues a quienes se arrepienten y siguen tu camino y protégelos del castigo del fuego ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم y admítelos oh señor en los jardines de la eternidad que les has prometido así como a sus padres esposas y descendientes que hayan actuado con rectitud realmente eres el poderoso el sabio وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم y líbralos de ser castigados por sus pecados y a quienes liberes del castigo de sus malas acciones el día del juicio final los habrás acogido en tu misericordia y ese será el gran triunfo ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون Se les dirá a quienes rechazaron la verdad cuando entren en el fuego la aversión de Allah hacia ustedes cuando se los llamaba a la fe y la rechazaban en la vida terrenal es mayor que la que sienten ahora hacia ustedes mismos. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل dirán Señor nos has privado de la vida dos veces y nos las has concedido dos veces reconocemos ahora nuestros pecados hay alguna manera de que podamos salir del fuego y regresar a la vida terrenal para actuar con rectitud ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير Se les responderá Este castigo es porque cuando se los llamaba a adorar solamente a Allah se negaban mientras que cuando Alá era equiparado con otras divinidades creían en ellas y las adoraban suya es la decisión y él es el excelso el más grande هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب Él es quien les muestra las pruebas de su poder y les envía provisión del cielo, lluvia. Mas solo reflexionan sobre ellas quienes se vuelven a él en obediencia y arrepentimiento. Invoquen pues a Allah consagrando la adoración sinceramente a él, por mucho que lo detesten quienes rechazan la verdad. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق Él es el más excelso y quien eleva el rango de los creyentes en el paraíso, el Señor del trono. hace que la revelación descienda por orden suya sobre quien quiere de entre sus siervos para advertir acerca del día del encuentro entre Allah y sus criaturas. Ese día todos saldrán de las tumbas y nada de lo que hayan hecho podrá ocultársele a Allah entonces él preguntará a su creación ¿De quién es hoy la soberanía absoluta? Y él mismo responderá De Allah, el único, el dominador supremo. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب Ese día todos serán recompensados según sus acciones. No habrá ninguna injusticia. Ciertamente Allah es rápido en la retribución de su recompensa. وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Y adviérteles, oh Muhammad, del día que se aproxima el día de la resurrección en el que estarán con el corazón en la boca sumamente angustiados los injustos que rechazaron la verdad no tendrán ese día ningún ser querido para ayudarlos ni nadie cuya intercesión sea aceptada Allah conoce las miradas engañosas y lo que esconden los corazones. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير Y Allah juzga con toda justicia. y lo que los idólatras invocan fuera de Allah no puede juzgar nada ciertamente Allah es quien oye y ve todas las cosas أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ۖ كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ¿Acaso no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello eran mucho más fuertes que ellos y dejaron más vestigios sobre la tierra de su poder pero Allah los castigó por sus pecados y no tuvieron quien los protegiera fuera de él ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب Y ello sucedió porque se presentaron ante ellos sus mensajeros con pruebas evidentes y las desmintieron. Entonces Allah los castigó. En verdad, él es el fuerte y severo en el castigo. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين Y ciertamente enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب Al faraón, a su ministro Hamán y a Carún. Pero estos dijeron: Moisés no es sino un brujo embustero. فلما ثم جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال Y cuando se presentó ante ellos con la verdad procedente de nosotros, dijeron: Maten a los hijos varones de los creyentes que lo siguen y dejen vivas a las mujeres. Mas los planes de quienes rechazan la verdad siempre son en vano. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد Y el faraón dijo, Dejen que mate a Moisés y que él suplique ayuda a su señor para impedírmelo. En verdad, temo que cambie su religión o que siembre la corrupción en la tierra de Egipto. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب Y Moisés dijo: Me refugio en mi Señor y el Señor de ustedes, que es el mismo Señor de todo arrogante que no cree en el día de la rendición de cuentas. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ۖ وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب Y un hombre creyente de la familia del faraón que ocultaba su fe dijo Matarás a un hombre por decir que su Señor es Alá cuando te ha traído pruebas evidentes de su Señor? Si miente, sufrirá las consecuencias de sus propias mentiras. Mas si dice la verdad, se abatirá sobre ustedes una parte de las calamidades con las que los amenaza como castigo. Ciertamente, Allah no guía a los transgresores embusteros. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد Pueblo mío, suyo es hoy el dominio y tienen la supremacía sobre la tierra de Egipto. Pero ¿quién nos protegerá del castigo de Allah si se abate sobre nosotros? El faraón dijo: Solo les aconsejo hacer lo mismo que considero bueno para mí y los guío por el buen camino. وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب Y el hombre creyente dijo: Pueblo mío, realmente temo que les suceda lo mismo que les ocurrió a otros pueblos que los precedieron y cuyos habitantes se aliaron en contra de la verdad مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد como lo que sucedió al pueblo del profeta Noé y a los pueblos de Ad, Samud y a otros que lo sucedieron. Y Allah no quiere la injusticia para sus siervos. Pueblo mío, temo lo que les puede suceder el día en que unos, los habitantes del infierno, llamarán a otros los habitantes del paraíso sin obtener respuesta Ese día se darán la vuelta intentando huir del fuego pero no tendrán quien los proteja de él y aquel a quien Allah extravíe por haber rechazado la verdad nadie podrá guiarlo ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به فما زلتم في شك شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Y ciertamente les llegó José tiempo atrás con pruebas claras pero no dejaron de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 para mí una torre para que pueda llegar a las puertas اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب del cielo y ver a los dioses de Moisés aunque creo que Moisés es un mentiroso así es como el faraón se dejó seducir por su mala acción hasta considerarla como buena y se desvió del buen camino y el plan del faraón estaba abocado al fracaso وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد Y dijo el hombre creyente Pueblo mío síganme los guiaré hacia el camino correcto يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار Pueblo mío esta vida terrenal no es más que un placer pasajero mientras que la otra vida es la morada permanente من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب Quien obre mal será retribuido según merezca su acción. Mas quien obre rectamente y sea creyente, hombre o mujer, entrará al paraíso y recibirá una provisión sin límites. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار Pueblo mío, ¿cómo puede ser que mientras que yo los llamo a la salvación, ustedes me llaman al fuego? تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار Me llaman a no creer en Allah y a adorar además de a él aquello sobre lo que no tengo ningún conocimiento, mientras que yo los invito a que adoren al poderoso, al sumamente indulgente. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار Aquello a lo que me invitan no tiene, en verdad, ningún poder en esta vida ni en la otra, ni puede responder a las súplicas. Y todos retornaremos a Allah para ser juzgados. Y los transgresores serán los habitantes del fuego. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Recordarán lo que les estoy diciendo cuando vean el castigo con sus propios ojos. Y yo me encomiendo a Allah. Ciertamente, Allah observa lo que hacen sus siervos. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب y Allah lo protegió de sus perversos planes, evitando que lo mataran. Y un terrible castigo se abatió sobre la gente del faraón al morir ahogados Y sus almas serán expuestas al fuego mañana y tarde. Y cuando tenga lugar la hora del juicio final, se les dirá a los ángeles: hagan entrar a la gente del faraón en el más duro de los castigos واذ يلقون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار Y menciona a tu gente, oh Muhammad, cuando los habitantes del infierno discutían entre ellos entonces los que fueron débiles dirán a los arrogantes en verdad los seguíamos a ustedes pueden librarnos ahora de una parte del castigo del fuego los arrogantes responderán Todos arderemos en él pues Allah ya ha juzgado a sus siervos وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب Y quienes se hallen en el fuego dirán a los ángeles guardianes del infierno rueguen a su Señor para que nos mitigue el castigo aunque sea por un día أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Los ángeles les preguntarán ¿Acaso no se presentaron ante ustedes sus mensajeros con pruebas evidentes? Estos responderán: Sí, sí lo hicieron. Entonces los ángeles les dirán: Ruéguenselo ustedes mismos, pues nadie intercederá por ustedes. Pero las súplicas de quienes rechazan la verdad siempre son en vano. لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد Realmente auxiliamos a nuestros mensajeros y a los creyentes en esta vida y también lo haremos el día en que comparezcan los testigos el día de la resurrección يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار Ese día de nada les servirán a los injustos las excusas. Habrán sido expulsados de la misericordia de Allah y tendrán la peor de las moradas. ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب Y en verdad concedimos a Moisés la guía de la Torá y claros milagros para los hombres e hicimos que los hijos de Israel heredaran las escrituras هُدًى وذكرى لأولي الألباب Como guía y exhortación para los hombres de buen juicio. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار Sé paciente, oh Muhammad. pues la promesa de la victoria de Allah es cierta. Pide perdón por tus faltas y glorifica a tu Señor con alabanzas al atardecer y al amanecer. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير Ciertamente, quienes discuten las aleyas de Alá sin haber recibido ninguna prueba en la cual basarse, solo tienen arrogancia en el corazón y no conseguirán sus propósitos. Y busca refugio en Alá, oh Muhammad. Él es quien ve y oye todas las cosas. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون La creación de los cielos y de la tierra es realmente superior a la creación del hombre. Mas la mayoría de los hombres no lo saben. وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون Y no puede compararse el ciego que no ve la verdad con el vidente el creyente ni pueden compararse quienes creen y actúan con rectitud con los pecadores incrédulos. Poco es lo que reflexionan. La hora de la resurrección llegará, sin duda alguna. pero la mayoría de los hombres no creen en ella. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Y dice su Señor Suplíquenme que responderé a sus súplicas En verdad, quienes se llenen de soberbia y se nieguen a adorarme entrarán en el infierno humillados.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 Realmente Allah es dueño del favor inmenso sobre los hombres pero la mayoría de ellos son ingratos Ese es Allah, su Señor, creador de todas las cosas no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él cómo pueden alejarse de la verdad del mismo modo se alejaron de ella quienes negaban las pruebas de Allah y los precedieron الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Allah es quien ha hecho para ustedes de la tierra un lugar para establecerse en ella y del cielo una sólida construcción a modo de techo. Los ha modelado dándoles la mejor de las formas y los provee de cosas buenas. Ese es Allah, su Señor. Bendito sea Allah, Señor de toda la creación. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين Él es el viviente.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 quien los creó a partir del polvo la primera vez. Después de una insignificante cantidad de esperma, nutfah, que se transforma en un coágulo alakah y posteriormente salen del vientre materno como niños pequeños luego continúan creciendo y alcanzan la madurez para después llegar a la vejez aunque de ustedes hay quienes perecen antes y viven hasta alcanzar un plazo determinado para que puedan reflexionar sobre el poder y la unicidad de Allah. هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون Él es quien da la vida y la muerte. Y cuando decreta algo, le basta con decir sé y es. الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله انا يصرفون ¿Acaso no ves cómo se alejan de la fe quienes discuten las leyes de Allah? الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون Esos son quienes desmienten el libro el Corán y el mensaje o las pruebas que revelamos a nuestros mensajeros. Pronto sabrán lo que les espera. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون Cuando tengan argollas alrededor del cuello y cadenas por las que serán arrastrados في الحميم ثم ثم في النار يسجرون hacia el agua hirviendo y después arderán en el fuego ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون Luego se les preguntará en tono de reproche ¿Dónde está lo que adoraban? من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين fuera de Allah para que aparten de ustedes el castigo dirán nos han abandonado realmente no invocábamos con anterioridad nada que nos fuera de beneficio así es como Allah dejará que se extravíen quienes rechazaban la verdad ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون y se les dirá este castigo es porque se regocijaban en la tierra de su incredulidad sin razón alguna y por su engreimiento ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين entren por las puertas del infierno donde permanecerán para siempre qué pésima morada para los arrogantes فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون y sé paciente oh Muhammad pues la promesa de Allah es cierta y tanto si presencias parte del castigo que les hemos prometido en esta vida como si te hacemos perecer antes debes saber que retornarán a nosotros para ser juzgados y castigados ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون Y ciertamente enviamos a otros mensajeros antes de ti Te hemos contado la historia de algunos de ellos y de otros no. Y ningún mensajero puede presentarse con un milagro si no es con el permiso de Allah. Y cuando llegue la orden del castigo de Allah sobre quienes rechazan la verdad, se habrá juzgado con justicia. Y quienes seguían la falsedad serán los perdedores. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون Allah es quien ha creado los animales de rebaño para que utilicen algunos como montura y puedan comer de otros ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون obtienen de ellos diferentes beneficios y satisfacen a través de ellos su deseo de viajar y tanto ellos como las embarcaciones les sirven de medios de transporte ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون y Allah les muestra las pruebas de su unicidad cuáles de sus pruebas son las que niegan أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ¿Acaso los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron? eran más numerosos y fuertes que ellos y dejaron más vestigios de su poder sobre la tierra mas de nada les sirvió todo lo que consiguieron فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Cuando los mensajeros llegaron a ellos con claras pruebas de la verdad, se mostraron orgullosos del conocimiento que tenían, sus falsas creencias y los desmintieron y se abatió sobre ellos el castigo del que se burlaban فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين Y cuando vieron nuestro castigo dijeron creemos solamente en el Dios único y negamos aquello que adorábamos con anterioridad fuera de él فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Pero de nada les sirvió creer entonces Así procede siempre a Allah con sus siervos. Y quienes rechazaron la verdad fueron los perdedores.